Kadangi Kristus kentėjo kūnu, tai ir jūs apsiginkluokite tą pačią mintimi, jog kas iškentėjo kūnu, tas jau pametė nuodėmę, kad likusi laiką žemėje pragyventų nebe žmonių aistromis, o Dievo valia. Gana, kad praėjusi laiką buvote pasidavę pagonių valiai, gyvendami begėdystėmis, gaiduliais, girtavimu, pokiliavimu, išgerimais ir neleistinomis stabmeldystėmis. Todėl jiems stebėtina, kad jūs nebebėgate kartu su jais pasinerti į tą patį palaidumo verpetą ir jie pikžodžiauja. Betgi jie turės duoti apyskaitą tam, kuris pasirengęs teisti gyvuosius ir mirusiuosius. Todėl ir buvo paskelbta geroji naujiena net mirusiems, kad jie, nors ir nuteisti kūne kaip žmonės, gyventų dvasia kaip Dievas. Visų dalykų galas arti, todėl būkite santūrūs ir blaivūs, kad galėtumėte melstis. Visų pirma, turėkite apšiai meilės vieni kitiems, nes meilė uždengia nuodėmių gausybę. Būkite tarpusavyje svetingi be murmėjimo. Patarnaukite vieni kitiems kaip geri, daugeriopos Dievo malonės prievaizdai sulik kiekvieno gautąją malonę. Jei kas kalba, te kalba kaip Dievo žodžius. Jei kas tarnauja, tegul tarnauja kaip Dievo apdovanotas jėgomis, kad visuose dalykuose per Jėzų Kristų būtų šlovė Dievui. Jam garbė ir valdžia per amžių amžius. Amen. Mylimieji, nesistebėkite, kad degina jūsų ugnis, lyg jums būtų atsitikę kas nepaprasta, nes taip darosi jums išmėginti. Verčiau džiaukitės dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiūgauti ir linksmintis. Jei jūs niekina dėl Kristaus vardo, jūs palaiminti, nes garbės ir Dievo dvasia ilsisi ant jūsų. Tik tegul niekas iš jūsų nekenčia kaip žmogžudys, vagis, piktadarys ar įkiruolis. Bet jei nukenčia kaip krikščionis, tegul nesigėdija, o te garbina šiuo vardu Dievą. Mat jau metas prasidėti teismui nuo Dievo namų, bet jeigu jis pirmiausia prasideda nuo mūsų, tai koks galas laukia tų, kurie neklauso Dievo Evangelijos. Ir jeigu teisusis vos ne vos išsigelbės, tai kur pasidėti bedieviui ir nusidėjėliui? Todėl, kurie kenčia pagal Dievo valią, te paveda savo sielas ištikimajam kurėjui ir te daro gerą.